I oni koji provode noći pred gospodarom svojim na tle padajući i stojeći. I oni koji govore, gospodaru naš, poštedi nas patnje u džehennemu, jer je patnja u njemu doista propast neminovana. Neminovna. On je ružno prebivalište i boravište i oni koji kada udjeljuju ne rasipaju i ne škrtari, već se u tome drži sredine. Istinu je rekao uzvišani Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق وعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما Zahvala pripada uzvišenom stvoritelju na svim njegovim blagodatima, posebno na blagodati vjeri. Molimo ga najvećim imenom njegovim da nas poduči znanjem koje će nam koristiti na dunjalku i na ahiret, da nas sačuva onog znanja koje će nam naštetiti. Molim ga najvećim njegovim imenom da nam ukaže na pravi put i razumijevanje toga puta i molim ga najvećim njegovim imenom da nas sačuva zablude i puteva koji vodi zablude. Na samom početku želim prenijeti salame Hafiza Kenana koji vam šalje salame iz Haga. Kada je kada me je zamolio da i večeras bude sa vama, naravno bilo mi je drago. Zamolio me da bude večeras sa nama ako sam u prilici organizirati svoje aktivnosti koje imam četvrtkom i u trenucima kada insan razmišlja koju stranu odabrati, a on je kazao ako ne budeš mogao morat ću javiti im da odgađa ovog puta jer zaista iznenada je mora da ide. U ovom vremenu kada kada se prisjećamo Resulullaha sallallahu alaihi wasallam na način da se prisjećamo hiđre i Resulullah sallallahu alaihi vrijednosti i rasporeda vremena, vrijednosti prioriteta, žrtvi koju insan treba da podnese, onda nije bilo druge mogućnosti nego da večera sa vama budi. I kada god u životu imate neodumicu onda razmislite o poslaniku sallallahu alaihi wasallam na koji način ćete susreti njega i kazati ja to nisam mogao hijra Resulullah sallallahu alaihi po kome je određena nova hijđarska godina da se po tom datumu računa je nešto što nas podsjeća na vrijeme. A vrijeme je nešto, vi dobro znate, da se Allah Đelešanu ukune vremenom. Da je Hasan el Basri kazao da, da je naš život satkan od dana, pa kada prođe jedan naš dan, prošao je dio nas. I sad razmislite svoj život, ne na način na koji ga mi živimo i razumijevamo, nego na način, uzvišeni gospodar mi je dao ovoliko vremena, a ne znamo koliko, određen broj dana, mjeseci ili određen broj dana godina, određen broj godina. I onda kako iskoristim svoje dane, kako iskoristim svoje sedmice i svoje mjesece koje mi je gospodar dao, a ne znam koliko ih je dao, to sam u stvari ja. I molim uzvišenog gospodara da vodimo računa o svome vremenu i gospodara da nam dadne, da naše vrijeme iskoristimo na način na koji će on biti zadovoljan. Mi se na ovom svijetu ponašamo kao putnici, prolaznici i nastavimo iskoristiti vrijeme na način da ćemo biti odani gospodaru svome. I hvala Allahu da smo večeras mi ovo vrijeme nakon jacije namaza na mjestu koji gospodar voli. I nadam se da će ovo vrijeme i ovo mjesto na sudnjem danu biti svjedok za nas. Vi znate također da je Resulullah s.a.v. često posjećao na vrijeme. Znate na koji način? Postio je ponedjeljak i četvrtak. Pa kada su ga upitali, Allaho poslaniće, zašto postiš ponedjeljak i četvrtak? Kaže, to je dan u kojem sam rođen i dan u kojem je data objava. Podsjeća sebe, dan kada sam rođen, znači doći će dan kada ću preseliti. Druga stvar, imam emanet mi je gospodar dao, to je objava. Valja dostaviti ljudima objavu. Da vama neko sad kaže, hvala dragom Allahu, pa on određuje ko će biti njegov poslanik. I ko može podnijeti teret poslanstva. Da tebi i meni neko kaže, evo vam ova čaršija, imate 23 godine objava silazila. Imate 23 godine, imate obavezu da ovoj u čaršiji jednom dijelu vlada potpuno objava onako kako je kako uzvišen gospodar. Kakav je to imanet i odgovornost? I kada pitaju Resulullaha zašto je osjedio, kaže sura Hud. A pročitajte pa vidite kako gospodar u toj suri govori o ustrajnosti i govori o poslanicima i narodima njihove koji vas su propali. I onda je on dobio za, za svoj umet. Prva stvar koja mi naopadne kada se spomene Hijra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naupadne im žrtva koju su morali poslanik alaihi sallam i njegovi drugovi podnijeti. Zamišljam Hazreti Bilala i onu njegovu padnju do posljednjeg trenutka jer samo što izdahao nije samo zbog toga što je nosi u srcu kelime šehada samo zbog toga što kaže moj gospodar je Allah i ovo je Allahu poslanik. Zamišljam Jasira i Sumeju koji su pali kao prvi šehidi. Zamišljam Hazreti Hubejba koji kad su ga zarobili selam šalje poslaniku iako nije tu, a on mu odgovara. Pa pita Allahu poslaniće šta je bilo. Kaže Hubejba su ubili u posljednjem trenutku. Mi poslao selam. Njega su pitali Hubejbe da li bi volio da je na tvojom mjestu poslanik kada si ti slobodan sa svojom porodicom. On je kazao, tako mi Allah ne bi volio da poslanika trnu boda da ja budem sa svojom porodicom. Žrtva koji su podnijeli generacije ne smijemo zaboraviti. I druge strane sebe pitam, šta sam to ja uradio pa me gospodar počastio? Da u svome srcu nosim kelime šehadet, ešhedu en la ilaha illallah, da svjedočim da nema drugog Boga osim jednog jedinog i da je Muhammed njegov poslanik. A šta je to što je bila moja žrtva? Jedni su živote davali, jedni su ostajali bez ruku, sjećate se Uhuda i Talije. Kako je Rasulullah svojim rukama branio, da njemu ne bi nešto naškodilo. Šta je to što je moja žrtva u ovom vremenu? Šta je to što ja mogu doprinijeti da se Božje ime spominje? Da se, da ljudi do kojih nije istina došla, koji ne razumiju šta je šta je vjera, znaju šta je to vjera i kakva je to ljepota i osjećaj biti odan Allahu njegovom poslaniku. Šta je to žrtva koju su mi podnijeli zbog toga što sam u svojim srcima kelime šahad. Nemojte to nikad zaboraviti. Isa a.s. je upitao Men ansari ili Allah Ko je taj ko će meni pomoći? Pozivam Allah Kale al-havarijuna nahma ansarullah pa su rekli, mi smo Allahovi pomagači. Zar Allahu treba nečija pomoć? Ne treba mu ničija, on je sam sebi dovoljan. Ali treba nama. Ja je helazina amenu kunu ansar Allah. O vi koji vjerujete. Vi budite Allahovi pomagači, odnosno pomagači njegove vjere. Na koji ja način podnosim žrtvu? Da pomažem vjeru uzvišenog gospodara. Onda hoće da smo vjernici svi. Od istoka do zapada svi bili vjernici. Ali mi imamo obavezu, kao oni koji nose kelime šeharet, koji znaju šta je odvoj, šta je odanost gospodara, šta znači pasti na sreću, da to prenesemo. I mi smo ti koji gospodar poziva da pomognemo njegovu vjeru. A pomažući njegovu vjeru mi u stvari pomažemo sami sebi. Jer pokazujemo svoju odanost, a imamo nagradu za svakoga onoga koga mi, koga mi uputimo preko nas. I hvala dragom Allahu da smo oni koji nosimo kelime šahadat, a budite od onih koji će barem jednoj osobi prenijeti taj osjećaj i ljepotu vjere koju, koju nek to bušte naša žrtva, da imaš svoga glava koji vadiš, mada on možda nije dobar drug, hoćete prevariti, da ga podući šta je to vrijednost jer on ne zna. Jer da zna sigurno to, sigurno to ne bi radio. Ja sam večeras želio kazati nekoliko poruka koje se vežu za Hiđa je tolika, toliko sa sobom je Resulullah poruka ostavio oko tog događaja hijđije da bi mogli ostati do sabaha samo da govorimo strategija, način vodio računa o svakoj osobi koga je šta zadužio, organizacija čitav život mogli bismo da uzimamo pouke iz hijđije Rasulullah prva stvar koju vidimo da je da uzvišeni gospodar onoga koji stavi da mu je vjera prioritet u životu, da će mu to nadoknaditi mnogo bolje. Čak je Resulullah wasallam kazao da onaj koji ostavi nešto radi dragog Allaha, Allah će mu to nadoknaditi mnogo bolje. I nikada kad nešto ostavite, što vam je možda i drago, bilo srcom naše, ali radi gospodara, to ste ostavili. Nikada nemojte smatrati da je to nešto što ste izgubili. Zapamtite, doći će dan kada će vas gospodar zato nagraditi boljim od Možda će to biti na ovom svijetu, možda na onom. A možda to nećete ni primijetiti. Gospodar je taj koji, koji određuje stvari. Oni asavi koji su ostavili porodice svoje, ostavili metke svoje, ostavili, neki su bili bogati, ostavili su uživanja svoja, ugled svoj koji su imali, ostavili su to radi Allaha i njegovog poslanika. A kasnije im je to gospodar vratio puno bolji. Oni koji su pali kao šahidi imat će nagradu na onom svijetu, a oni koji su ostali na Dunjalu imali su priliku da budu namjesnici, imali su priliku da žive u jednom boljem ambijentu nego onom kojim su živjeli. Druga stvar je Resulullah sallallahu alaihi za svoga prijatelja na putovanju <clears throat> uzima čovjeka kojeg je nazvao S.I.D. onaj koji je iskreni. Mi smo svakako putnici. Od rođenja do smrti putujemo na onaj svijet. Putnici smo. Na tom putu imamo svoje prijatelje. Mudrati su kazali, kazali kaži mi s kim si pa ću ti kazati kakav si. Resulullah uzima nekoga koga zove Sidik, koji kada, mu je, kada ga je zovnuo među porodicom njegovom da mu kaže da mu je gospoda dozvolio da iđu učini kazao dođe bubek Bekra ti nešto kaže kaže bubek Bekra Allaho postaniće nema potrebe da izlazim ovo i tvoja porodica kaže poslanik alaihi selam Allah mi je dozvolio da učinim iđu kaže suhbe ja Rasulallah dozvoli mi da ti budem saputnik kada je Resulullah pristao, a prisutna je bila Hazretija Iša, kaže nisam vidjela čovjeka da plaće od sreće do svog oca toga dana kada mi je poslanik ali i selam dozvolio da bude njegov saputnik. Vodimo računa u životima svojim, koga uzimamo, da nam bude prisni prijatelj jahba, koga uzimamo da svoga saputnika u životu, bio je muškarac ili žena, posebno mislim na Druga stvar je kada je poslanik a.s. organizirao u potpunosti hijđu. Unajmio onoga koga će, voditi, koga će voditi, a bio je nemusliman, dobro poznavao put. Unajmio je, zatim su krenuli putem koji nije uobičajen. I to ide u suprotnom dijelu nego što je to pravac, pravac Medini, da zavara A onda su se sklonili u pećini sebi. A onda slijedi ono što želim da kažem, a to je kada je poslanik Ali Salam sve obezbijedio. Ostavio Hazreti Aliju u postelji. Zavarao mušrike svojom kretnjom Onda šta ostaje? Da se pouzdaš u gospodara da ti on dalje pomogne. Potpuno pouzdanje. Kada su mušrici došli do pećine sebe, njegov drug Hazreti Abu Bekr uzrujao se. Pobojao se, ne za sebe. To je potvrdio u putovanju jer je kazao, kad je poslanik a.s. pita, evo Bekre šta ti je, sad si naprijed, sad nazad, sad lijevo, sad desno. Kaže, Boži poslaniće, ja se bojim, sjetim se, da bi možda možda on neprijete s desne strane pa prijeđem na desnu stranu. Da je možda neprijete sa lijeve strane pa prijeđem na lijevu stranu. Pa možda je neko iza pa se vrati, pa pomislim neko će nas došigati pa naprijed. Pa ako strijela bude išla, neka pogodi mene, pogodila je u Bekra. Ako tebe ubije, ubili su Božjega poslanika. Kada su bili u pećini sebe, mušljici došli pred samu. samo je dovoljno bilo da pogled malo bolje uprlu i vidjeli bi Resulullaha i njegovog sudruga. Gospoda to spomnje, id huma fil gad, kad su njih dvojica bili u pećini. Id je kulu li sahibihi la kada je on kazao drugu svome, nemoj se žalosti, inna Allahe ma'ana, Allah je sa nama. Kakav je to te tevekul? Kada gledaš, malte ne neprijatelje da ide, i samo je pitanje vremena kada će te ubiti. Pa zar se bojiš Allah je sa nama? Kak, kakav je to oslonac? Kakav je to oslonac na gospodara? Ili kada je onaj, sjećate se onog primjera kada je onaj mušik došao da ubije poslanika, alaihi selam, pa je kazao, ko će te spasiti? On je poslanik, Allah, pa mu ispala A pa kaže, ko će tebe sad spasiti? Kako je to pouznanje gospodara? U životu mi imamo obavezu da se trudimo, da se organiziramo, da sebe tjeramo, da budemo, da prelazimo iz hala zla u halo dobra, iz stara ljenosti u stanje aktivnosti. I borimo se sa sami sobom, to u životu, pa nekad osjetimo ljenost, zastajanje, osjetimo da nam je iman splavnu, pa se onda malo potrudimo, poučimo Kur'an, pa, pa se družimo sa onima koji su dobri, pa nam malo iman porast. Pa opet, to je naša borba sa samim sobom. Oslanje na gospodara da nam on je taj koji nas upućuje, u koji nas putem održava. Onako kako smo kazali, budite ensarije, oni koji pomažu Allahu vjeru. S druge strane, budite muhađiri. Kaže poslanik, sallallahu alaihi wasallam, El muhađiru men heđere mane Allahu an. Muhađir je onaj koji ostavi ono što mi je gospodar zabranio. Koji napusti ono što mi je gospodar zabranio. Svaki puta kada promijeniš ambijent, šta su radila sahabi? Izašli su iz ambijenta u kojem nisu mogli robovati svome gospodaru. Nisu mogli, bili su protjerivani. Nisu mogli na seždu da padaju. I na kraju primoran da iz tog ambijenta odu u ambijent u kome mogu da robiju gospodaru svome i da se organiziraju. Naša hijđa je kada primijetiš da si u lošem društvu, kada primijetiš da nešto loše na tebe utječe, kada vidiš da u tome ne možeš biti odan gospodaru, da se čuvaš toga i da pređeš sa onima koji vidiš da će te, da će te povesti gospodaru, da sa njima nećeš grijeh da te neće navratiti na ono što ne valja. Šta si, ti si bolan Prešao si iz jednog stanja u drugo stanje. Zar nije, kako gospodar govori, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا da onaj ko se iseli radi Allaha naći, na, naći će na zemlji mnogo mjesta uprkos toga što ima puno neprijatelja. Naći će slobodu. وَمَنْ يَحْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرٍ إِلَى اللَّهِ A onaj koji napusti svoju kuću Činjeći to radi Allaha, Činjeći tu hijđu radi Allaha, wa rasulihi, njegovog <laughs> poslanika, maut, a zatim na tom putu ga zadesi smrt, faqad waqa ajruhu Allah, Allah. Kaže njemu pripada velika nagrada. I kaže ulema, ovaj ova nagrada nije definisana. To znači da je ona velika. Jer nije gospodar kazao da mu je džennet, da će imati uživanje. Nego njegova nagrada je ogromna za onoga koji nije učinio hijđru. On je napustio svoju kuću i krenio putem. I u tom put putu ga zadesi smrt. I onda sam se sjetio, sjećate se onog primjera koji govori o posebnoj milosti gospodara. Onome čovjeku koji je ubio 99 pa onda stotinu ljudi. Pa mu je onda kazao jedan učenjak da napusti to mjesto. Šta da učini hijđru? Ono mjesto u kojem koji je loše, koji ga navraća da bude takav. I šta je uradio? Krenuo ti putem i šta se je desilo? Na tom putu ga zadesila smrt. Pa su došli i oni meleki kazne, pa su došli i meleki oni koji trebaju da, da ga uzmu, da mu uzmu dušu kao vjerni. Pa su kazali da im gospodar presudi. Pa je bio u onima kojima je milost. Zašto? Fekad uvet tumme On je bio molan muhađir. Krenuo iz onoga što ne valja i na tom putu ga zadesila smrt. Mi smo svakako putnici treba da budemo muhađi. Oni koji se non stop trude da iz onoga što ne volja idu ono što... Pa ako te zadesi smrt na tom putu, Gospodar, ja sam muhađi. Trudio sam se da ostavim ono što ne valja i da budem sa onim, sa onim što je dobro. Također, poslanik Ali selam nam je ostavio poruku sallallahu alaihi wasallam da je Kur'an lijek i da u ovim životnim situacijama koristimo Kur'an kao naš lijek. Znate kada je izlazio iz kuće da je učio na ajet iz Jasina وَجَعَلْنَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَكْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Da je gospodar stavio perdu da nisu mogli da ga vidi. Također znamo da su sura Felek i sura Nas dvije sure zaštitnici. da je Ajetul Kursija sura koja ima brojne blagodati. Također znamo da je Kur'an al Kuran da je Kur'an taj koji je objavljen kao lijek, kao milost. U ovim životnim situacijama kada nam je teško, kada se trudimo da budemo muhađeni, oni koji ostavljaju ono što ne valja, i da budemo ensarije, oni koji ima će drugim pomoći, da i oni budu dobri, da i oni nosi ponosno šehadat u svome srcu, na tom putu uvijek koristite Kur'an. Jer on je taj koji će vam milost pribaviti Božiju i on je taj koji će vam pomoći da riješimo, da riješimo svoje probleme koje imamo. Rasulullah sallallahu alaihi wa u toku hijđre koristi Kur'an kao način da se on ostavlja na gospodara svjetova. Ono što sam ostavio za kraj kao poruku je da je Resulullah sallallahu u toj svojoj misiji koja ne bila jednostavna. Oslanjao se na mladiće i djevojke. Ostavio je Hazreti Aliju koji je bio mladić u postelji da riskira svoj život. Hazreti Jesma, kćerka Ebu Bekra u trudnom stanju je donosila hranu svome bar i poslaniku alaihi selam donosila je hranu u vremenu kada je za poslanika alaihi selam ogroman imetak davan u da za njegovu glavu, bilo živog, bilo mrtvog. To su bili mladići i djevojke koji su bili spremni dati život za Resulullah, bili spremni učiniti sve u vremenu. Mi, relativno mladići i djevojke, moramo znati svoju žrtvu u svom životu, a sve se to opet vraća na ono na početku što sam kazao nama je dato vrijeme. Povodimo računa, hoće li to biti vrijeme žrtve zarad Allaha i poslanika njegova, hoće li biti vrijeme u kojem ćemo se odgajati da budemo odani gospodaru ili će biti vrijeme koje će doći na sudnjem danu pa nas optužiti da smo bili nemarni prema onom što je povjereno. A svaki dan nas zove i kaže o sine Ademu, ja sam blagodat gospodara data tebi. Ako budeš radio dobro, bit ću zagovornik za tebe. Ako budeš radio zlo, bit ću zagovornik protiv tebe. A molim gospodara da ovo bude, da vrijeme provedeno u tabačkom i u našim životima bude vrijeme koje će biti zagovornik za nas. Kada sam čitao hadijsko i večeras dolazi na red, molio sam gospodara da nam da daje među djevojkama našim i ženama našim puno više želje elana da stiču u znanje, posebno znanje iz fika. Pa da ovim stvarima, kada se tiče kada se tiče menstruacije, kada se tiče ženskih stvari, da jedni druge mogu podučavati. Jer doista to je nešto što nam danas nedostaje. U ovom hadisu se kaže Hadesana Ahmed ibn Ebi rađaj, Pričao nam je Ahmed ibn Ređa Kale hadesena Ebu Usame da je pričao da mu je pričao Ebu Usame Kale samijatu Hišam ibn Urve kaže da je čuo od Hišama ibn Urve Kale ahberani Ebi koga je obavijestio njegov otac Ana Aishete enne Fatimete binti Ebi Hubejš da je od Aiše da je ona da Fatima bint Ebi Huvejš Sa'alati nabiji sallallahu alaihi wasallam upitala vjerovjesnika sallallahu alaihi sallam Kalet inni usta, ustahabu fela atharu kaže ja imam non stop krvarenje i ne mogu da ostanem jeli ne mogu se očistiti efe edu salate hoću ja ostaviti klanjanje namaza fe kale pa je rekao inne daliki irkun walakin da'i salate qadra al-ajami allati kunta tihidine fiha. Kaže ne, doista je to krvarenje iz kapilara. Nego, ostavljaj namaz onoliko dana koliko ti je inače menstruacija summe aksil wasalli. A zatim se kaže očisti i klanjaj namaz. U postoji jako mnogo mišljenja oko trajanja ovaj, menstruacije. Ono što ću ja kazati da je stav Hanefijske pravne škole da menstruacija traje od 3 do 10 dana. I preko toga se žena nalazi u takozvanoj istihazi, odnosno periodu u kome ima krvarenje koji nije hajz, u kome obavlja namaz i krvarenje u kome ona za svaki namaz, za svako namasko vrijeme uzima novi abdest. Također slična stvar dešava se onda kada se žena porodi, pa se to zove jeli nifas u trajanju do 40 dana, a preko toga žena počinje da klanja. Ono što je također bitno kazati da u svaka žena ima period koji je za nju specifičan, takozvani njen običaj. I to je period koji ona prati. Koliko se desi da se to promijeni na više dana, onda ona će ili da bude kraće, ona će iz predostožnosti prema tome znači obavljati namaz, ali neće, neće dozvoliti e, intimni odnos sa svojim suprugom. Ja molim Allah Đelešanu da budemo od onih koji stiču znanje, koji će koristiti namaz, koji će koristiti e, onima oko nas i molim gospodara da budemo od onih koji će ostavljati grijehe i koji će na takav način steći titulu muhađira onih koji ostavljaju radi uzvišenog gospodara. Na kraju ćemo još proučiti zajedničku dobu Vama salaka ila rahmatel alamin. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى وعلى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حول حالنا إلى أحسن حال اللهم حول حال المسلمين إلى أحسن حال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ono što nam je inače običaj a večera sam ja to zaboravio kazati prije nešto čitamo hadis običaj da proučimo fatihu onima koji su zaslužni za, za znanje koje nam je ostavio u ovom slučaju imam Buharija koji je sakupio ovu zbirku pa ćemo se sad ovom ili fatihom sjetiti imama Buharija Salam. السلام عليك يا يا رسول